An elo d'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í. Um Mikro de Jean-Marie Nau. Haut fir iech eng kleng Geschicht aus dem Tréierer Bahá'í Echo. Den Auteur ass leider net bekannt. Et wor emol e jonke Mann, dee guer net vill Gedold hat an dee sech immens gutt streide konnt. Säi Papp wollt him dobei hëllefen, säi Charakter ze verbesseren an huet him eng Këscht mat Neel ginn an zu him gesot, Lauschter emol, all Kéiers, wann s du elo deng Gedold verléiers oder wann s de dech mat engem streits, dann hëls du en Nol an du schléis en an e Gaardepotto. Gutt, den éischten Dag schléit de Jong 37 Neel an de Gaardepotto. No e puer Wochen huet e geléiert, sech e bësse besser ze behuelen an esou goufen et all Dag manner Neel, déi hien an de Potto geschloen huet. En huet erausfonnt, dass et méi einfach ass, sech ze behuelen a sech ze beherrschen, wéi andauernd Neel anzeschloen. Wéi en et du fäerdeg bruecht huet, keen Nol méi brauchen anzeschloen, ass e stolz bei säi Papp gaang fir em dat ze zielen. Wonnerbar, sot de Papp, kanns du elo fir all Dag wous du net streits een Nol aus dem Potto nees erauszéien. Jo. D'Deeg si vergaang bis de jonke Kärel d'Neel alleguerten aus dem Potto eraus hat. Dunn ass de Papp mat sengem Jong bei de Potto gaangen an huet deem all d'Lächer gewisen, déi duerch déi Neel entstane sinn. Mäi Jong sot en, Du hues dech wierklech gutt dru ginn an dech gutt beholl, all Respekt. Mee kuck mol wéi vill Lächer elo am Potto sinn. Dëse Gaardepotto wäert ni méi sou sinn, wéi en eng Kéier war. Wann s du mat engem streits an du vernenns en an du sees him schlecht Wierder, hannerléiss du him och eng Wonn, genau sou wéi dës Lächer. Du kanns och ee mat engem Messer stiechen an dann d'Messer eraushuelen, Awer d'Wonn, déi bleift. Et ass egal, wéi vill Mol s du dech bei him entschëllegs, d'Wonn, déi bleift. An engem verbal Wéidoen ass méi schlëmm wéi engem kierperlech Wéidoen. Ass dat net eng wonnerbar Manéier, Kanner a Jugendlechen e moralescht Prinzip ze weisen? Also mir huet se ganz gutt gefall, d'Geschicht. Direkt si mer dobai och d'Bahá'í Schrëfte komm a wéi vill Wäert do op d'Erzéiung vun de Kanner geluecht gëtt. Héiflechkeet géintiwwer eisen Elteren, eiser Famill an eise Matmënschen ass eng vun deenen Dugenden, op déi souvill Wäert geluecht gëtt, an do hu mir Erwuessener sécher och nach vill drun ze schaffen. 48 mol kënnt dat Wuert Héiflechkeet an deene Bahá'í Texter vir, déi ech bei mir am Computer gespäichert hunn. Bahá'u'lláh seet, dass d'Héiflechkeet d'Kroun vun all den Dughenden ass. An hie seet weider, Geseent ass deen, dee mat dem Mantel vun der Opriichtegkeet gekleet ass. an erliicht mat der Luucht vun der Héiflechkeet. Dës Geschicht ass awer och erëm eng Bestätegung, dass all geeschtegt Prinzip sech an eiser materieller Welt erëmspigelt. A wéi ëmmer gouf ech dës Rubrik offréiert vun de Lëtzebuerger Bahá'í, elo och um Internet ënnert www.bahá'í.lu.